pars quinquagesima quarta vulgate clementine haec transscriptio a societate libri voce facta bono publico usu est. liber tobie caput primum tobias ex tribu et civitate neftali quae est in superioribus Galileae supra nahasson post viam quae ducit ad occidentem in sinistro habens civitatem sefet, cum captus esset in diebus salmanasar regis suriorum, in captivitate tamen positus, viam veritatis non de seruit. Ita ut omniaque habere poterat, quotidie con captivis fratribus, cui erant ex eius genere, impertiret cumque esset junior omnibus in tribu Neftali, nihil tamen pueril gessit in opere. Denique, cum irent omnes ad vitulos aureos, quos ieroboam fecerat rex Israel, hic solus fugiebat consortia omnium, sed pergebat in Jerusalem ad templum Domini, et ibi adorabat Dominum Deum Israel, omnia primitiva sua et decima suas fideliter offerens. Et aut in tertio anno proselytis et advenis ministraret omnem decimationem. Hec et his similia secundum legem Dei puerulus observabat, cum vero factus esset vir, acepit uxorem annam de tribu sua, genuitque ex ea filium nomen sum imponens ei. Quem ob infantia timere deum docuit ed abstinere ab omni peccato, igitur cum per captivitatem devenisset cum uxore sua et filio in civitatem Niniven, cum omni tribu sua, cum omnes ederent ex cibis gentilium, iste custodivit animam suam et nunquam contaminatus est in eis eorum et quoniam memor fui domini in toto corde suo dedit illi deus gratiam in conspectu salmanas arregis, regis et dedit illi potestatem quocunque velle tire habens libertatem quocunque facere voluisset verge bat ergo ad omnes qui erant in captivitate, et monita salutis dabat eis, cum aute venisset in rages civitatem medorum, et exis quibus honoratus fuerat a rege, abuisset decem talenta argenti, e cum in multa turba generis sui gabelum e gentem videret, qui erat extribueius, eius sub chirografo dedit illi memoratum pondus argenti. Post multo vero temporis, mortuo salmanes a rege, cum regnaret Sennacherib, filius eius proeo, et filios Israel exosos haberet in conspectu suo, Tobias quotidie pergebat per omnem cognationem suam, et consolabatur eos, dividebatque unicuique pro ut poterat de facultatibus suis esurientes alebat nudisque vestimenta prebebat et mortuis atque occisis sepulturam sollicitus exhibebat denique cum reversus esset rex sennacherib fugiens a Judea plagam quam circa eum fecerat Deus propter blasfemiam suam, et iratus multus occideret ex filiis Israel, Tobias sepeliebat corpora eorum, at ubi nunciatum est regi, iusit eum occidi, et tulit omne substantiam eius. Tobias vero cum filio suo et cum uxore fugiens, nudus latuit quia multi diligebant eum post dies vero quadraginta quinque occiderunt regem filii ipsius et traversus est tobias in domum suam omnisque facultas eius restituta est ei capus secundum post hac vero cum esset dies festus domini et factum esset prandium bonum in domo tobie dixit filio suo vade et adduc aliquos de tribu nostra timentes deum ut epulentur nobiscum cumque abisset reversus nuntiavit ei unum ex filiis israel jugulatum iacere in platea statinque exiliens de acubitu suo relinquens prandium iunus pervenit ad corpus tollensque illud portavit ad domum suam occulte, udum dum sol accubuisset caute sepelire teum. Cunque occultasset corpus, manducavit panem cum luctu et tremore, memorans illum sermonem quem dixit Dominus per Amos profetam. Dies festi vestri convertentur in lamentationem et luctum cum vero sol occubuisset abit et sepelivit eum. Arguebant autem eum omnes proximi eius dicentes, iam huius rei causa interfici iussus es, et vix effugisti mortis imperium, et itrum sepelis mortuos, sed tobias plus timens deum quam regem rapiebat corpora occisorum, et occultabat in domo sua et medis noctibus sepeliebat ea contigit autem ut quadam die fatigatus a sepultura venies in domum suam iactasset se iusta parietem et obdormisset, et ex nido hirundinum dormienti illi calida stercora inciderent super oculos eius fieretque cecus hanc autem tentationem ideo permisit dominus e venire illi ut posteris daretur exemplum patientiae eius sicut et santi job nam cum ab infantia sua semper deum timuerit et mandata eius custodierit non est contristatus contra deum quod plaga cecitatis et venerit ei sed immobilis in Dei timore permansit, agens gratias Deo omnibus diebus vitae sue. Nam sicut beato Job insultabant reges, ita isti parentes et cognati eius irridebant vitam eius dicentes, ubi est spes tua, pro qua elemosinas et sepulturas faciebas, Tobias vero increpabat eos dicens, nolite ita loqui, quoniam filii sanctorum sumus, et vitam illam expectamus, quam Deus daturus est his, qui fidem suam nunquam mutant ab eo. Anna vero uxor eius ibat ad opus textrinum quotidie, et de labore manum suarum, victum quem consequi poterat deferebat unde factum est ut hedum caprarum acipiens de tulisset domi cuius cum vocem balantis vir eius audisset dixit videte ne forte furtivus sit reddite eon dominis suis quia non licet nobis aut edere ex furto aliquid aut contingere ad hac uxor eius irata respondit manifeste vana facta est spes tua et el mosine tue modo apparuerunt atque his et alis huiusce modi verbis exprobrabat ei caput tertium tunc tobias ingemuit et cepit orare cum lacrimis dicens iustus es domine et omnia iudicia tua iusta sunt et omnes viae tue misericordia et veritas et iudicium et nunc domine memor esto mei et ne vindictam sumas de peccatis meis neque reminiscaris delicta mea vel parentum meorum quoniam non obedivimus praeceptis tuis ideo traditi sumus in direptionem et captivitatem et mortem et in fabulam et in improperium omnibus nationibus in quibus dispersisti in os et nunc domine magna iudicia tua qui non egimus secundum praecepta tua et non ambulavimus sinceriter coram te et nunc domine secundum voluntatem tuam fac mecum et precipe in pace recipi spiritum meum expedit enim mihi mori magis quam vivere E Adam itaque die contigit ut Sara filia Raguelis in rages civitate Medorum et ipsa audiret in properium abuna ex ancillis patris sui quoniam tradita fuerat septem viris, et daemonium nomine Asmodeus occiderat eos, mox ut ingressi fuissent ad eam. Ergo, cum pro culpa sua increparet puellam, respondit ei dicens, Amplius ex te non videamus filium aut filiam super terram, interfectrix virorum tuorum nunquid et occidere me vis, sicut iam occidisti septem viros, ad anc vocem per rexit in superius cubiculum domus sue, et tribus diebus et tribus noctibus non manducavit neque bibit, sed in oratione persistens cum lacrimis de precabatur deum, ut abisto in properio liberare team factum est autem die tertia dum compleret orationem benedicens dominum dixit benedictum est nomen tuum deus patrum nostrorum qui cum iratus fueris misericordiam facies et in tempore tribulationis peccata dimittis his qui invocant te ad te domine faciem meam converto ad te oculos meos dirigo peto domine ut de vinculo improperii huius absolvas me aut certe de super terram eripias me tu sis domine quia nunquam concupivi virum et mundam servavi animam meam ab omni concupiscentia nunquam cum ludentibus miscui me neque cum qui in levitate ambulant participem me prebui virum autem cum timore tuo non cum libidine mea consensi suscipere et aut ego indigna fui illis aut illi forsita me non fuerunt digni quia forsitan viro ali conservasti me non est enim in hominis potestatem consilium tuum hoc autem pro certo habet omnis qui te colit quod vita eius si in probatione fuerit coronabitur si autem in tribulatione fuerit liberabitur et si in corruptione fuerit ad misericordiam tuam venire licebit non enim delectaris in perditionibus nostris quia post tempestatem tranquillum facis et post lacrimationem et fletum exultationem infundis sit nomen tuum deus israel benedictum in saecula in illo tempore exaudite sunt preces amborum in conspectu gloriae summi dei et missus est angelus domini Sanctus Raphael ut curaret eos ambos quorum uno tempore sunt orationes in conspectu Domini recitate caput quartum Egitur, cum Tobias putaret orationem suam exaudiri ut amori potuisset vocavit ad se Tobiam filium suum dixitque ei audi filii mi verba oris mei et ea in corde tuo quasi fundamentum construe cum acceperit deus animam meam corpus meum sepeli et honorem abebis matri tue omnibus diebus vitae eius memor enim esse debes quae et quanta pericula passa sit propter te in utero suo cum autem et ipsa compleverit tempus vitae suae sepelias eam circa me. Omnibus autem diebus vitae tue in mente habeto Deum, et cave ne aliquando peccato conscientias et praeter mittas precepta Domini Dei nostri. Ec substantia tua fac elemosinam et noli avertere facien tuam ab ullo paupere ita enim fiet ut nec a te avertatur facies domini quomodo potueris ita esto misericors si multum tibi fuerit abundanter tribue si exigum tibi fuerit etiam exigum libenter impertiri stude premium enim bonum tibi te saurisas in die necessitatis quoniam elemosina ab omni peccato et a morte liberat et non patietur animam ire in tenebras fiducia magna erit coram summo deo elemosina omnibus facientibus eam attende tibi fidi mi ab omni fornicatione et praeter uxorem tuam nunquam patiaris crimen scire superbia nunquam in tuo sensu aut in tuo verbo dominare permittas in ipsa enim initium sumpsit omnis perditio qui cumque tibi aliquid operatus fuerit statim ei mercedem restitue et merces mercenarii tui apud te omnino non remaneat quod ballio oderis fieri tibi vide ne tu aliquando alteri facias panem tuum cum esurientibus et egenis comede et de vestimentis tuis nudos tege panem tuum et vinum tuum super sepulturam iusti constitue et noli ex eo manducare et bibere cum peccatoribus consilium semper a sapiente perquire omni tempore benedic Deum et pete abeo ut vias tuas dirigat et omnia consilia tua in ipso permaneant indico et tibi filii mi dedisse me decem talenta argenti dum aduc infantulus esses gabelo in reages civitate medorum et chirographum eius apud me habeo et ideo perquire quomodo ad eum pervenias, et recipias ab eo supra memoratum pondus argenti, et restituas ee chirografum suum. Noli timere, filii mi, pauperem quidem vitam gerimus, sed multa bona abebimus si timuerimus deum, et recesserimus ab omni peccato, et fecerimus bene. Caput quintum. Tunc respondi Tobias patri suo e dixit, omnia quacunque prece pisti mici faciam pater, quomodo autem pecuniam hanc requiram ignoro, ille me nescit et ego eum ignoro, quod signum dabo ei, sed neque viam perquam pergatur il luc aliquando coniovi. Tunc pater suus respondit illi e dixit, chirographum quidem illius penes me habeo quod dum illi ostenderis statim restituet sed per genunc et inquire tibi aliquem fidelem virum qui eat tecum salva mercede sua ut dum aduc vivo recipia seam tunc egressus tobias invenit juvenem splendidum stantem praecinctum et quasi paratum ad ambulandum et ignorans quod angelus dei esset salutavit eum et dixit unde te habemus bone juvenis at ille respondit ex filiis israel et tobias dixit ei nosti viam quae ducit in regionem medorum cui respondit novi et omnia itinera eius frequenter ambulavi et mansi apud gabellum fratrem nostrum qui moratur in rages civitate medorum quae posita est in monte Ecbatanis cui tobia sait sustine me obsecro donec hac ipsa nuntiam patri meo tunc ingressus tobias indicavit universa hac patri suo super quae admiratus pater rogavit ut introiret ad eum ingressus itaque salutavit eum et dixit gaudium tibi sit semper et ait tobias quale gaudium mihi erit qui in tenebris sedeo et lumen celi non video cui ait juvenis forti animo esto in proximo est ut ad deo cureris dixit itaque illi Tobias non quid poteris perducere filium meum ad Gabelum in rages civitatem Medorum et cum redieris restituam tibi mercedem tuam et dixit ei angelus ego ducam et reducam eum ad te cui Tobias respondit rogo te indica mihi de qua domo aut de qua tribu est tu cui Raphael Angelus dixit Genus queris mercenarii an ipsum mercenarium qui cum filio tuo eat sed ne forte sollicitum te reddam ego sum Azarias Ananie magni filius et Tobias respondit ex magno genere est tu sed Petro ne iras caris quod voluerim cognoscere genus tuum Dixit autem illi angelus: Ego sanum ducam et sanum tibi reducam filium tuum. Respondes autem Tobias ait: Bene ambuletis, et sit Deus in itinere vestro, et angelus eius comitetur vobiscum. Tum parati somnibusque erant in via portanda, fecit Tobias vale patri suo et matri sue, et ambulaverunt ambos simul cumque profecti essent cepit mater eius flere et dicere baculum senectutis nostrae tulisti et transmisisti a nobis nunquam fuisse tipsa pecunia pro isisti eum sufficiebat enim nobis paupertas nostra ut divitias computaremus hoc quod videbamus filium nostrum dixitque ei tobias noli flere salvus perveniet filius noster et salvus revertetur ad nos et oculi tui videbunt illum credo enim quod angelus dei bonus comitetur ei et bene disponat omnia quae circa eum geruntur et aut cum gaudio revertatur ad nos Hadanc vocem cessavit mater eius flere et tacuit. Caput sextum. Profectus est autem Tobias et canis secutus est eum, et mansit prima mansione just a fluvium tigris, et exivit ut lavaret pedes suos, et ecce piscis in manis exivit ad devorandum eum. Quem ex pavescens Tobias clamavit voce magna, dicens, Domine invadit me, et dixit ei Angelus, apprehende branchia meius et trae eum ad te quod cum fecisset attraxit eum in sicum et palpitare cepit ante pedes eius tung dixit ei angelus exentera hung piscem, et coreius et fel et iecur repone tibi sunt enim hac necessaria ad medicamenta utiliter quod cum fecisset assavit carnes eius et secum tulerunt in via cetera salierunt quae sufficerent eis quo usque pervenirent in rages civitatem medorum tunc interrogavit tobias angelum et dixit ei obse grote azaria frater ut as michi quod remedium habebunt ista quae de pisce servare iussisti et respondes angelus dixit ei cordis eius particulam si super carbones ponas fumus eius extricat omne genus daemoniorum sive a viro sive a muliere et aut ultra non accedat ad eos et fel valet ad ungendo oculus in quibus fuerit albugo et sana buntur et dixit ei tobias ubi vissut maneamus respondensque angelus ait est hic raguel nomine vir propinquus de tribu tua et hic abet filiam nomine saram sed neque masculum neque feminam ullam habet alliam eam tibi debetur omnis substantia eius et oportet eam te accipere coniugem pete ergo eam a patre eius et dabit tibi eam in uxorem tung respondit tobias et dixit audio quia tradita est septem viris et mortui sunt sed et hoc audivi quia demonium occidit illos timeo ergo ne forte et mihi hac eveniant et cum sim unicus parentibus meis deponam senectutem illorum cum tristitia ad inferos tunc angelus raphael dixit ei audi me et ostendam tibi qui sunt quibus prevalere potest daemonium hi namque qui coniugium ita suscipiunt ut deum a se et a sua mente excludant et suae libidini ita vacent sic ut equus et mulus quibus non est intellectus habet potestatem daemonium super eos tu autem cum acceperi seam ingressus cubiculum per tres dies continens esto abea et enici laliud nisi orationibus vacabis cumea ipsa autem nocte incenso iecore piscis fugabitur demonium secunda vero nocte in copulatione santorum patriarcharum admitteris tertia autem nocte benedictionem consequeris ut filii ex vobis pro creentur in columes. Transacta autem tertia nocte, acipies virginem cum timore domini, amore filiorum magis quam libidine ductus, ut in semine abrae benedictionem in filiis consequaris. Caput septimum, ingressi sunt autem ad Raguelem et suscepiteos Raguel cum gaudio, intuensque Tobiam Raguel dixit anne uxori sue, quam similis est juvenis iste con sobrino meo, et cum hec dixis et ait. Unde estis juvenes fratres nostri? At illi dixerunt ex tribu Neftali sumus ex captivitate Ninive, dixitque illis Raguel, nostis Tobiam fratrem meum, qui dixerunt novimus cumque multa bona loqueretur de eo dixit angelus ad raguelem tobias de quo interrogas pater istius est et misit se raguel et cum lacrimis osculatus est eum et florans supra collum eius dixit benedictio sit tibi filii mi qui aboni et optimi viri filius est et Anna uxoreius et Sara ipsorum filia lacrimate sunt. Posquam autem locuti sunt, praecepit Raguel occidi arietem et parari convivium, cumque hortaretur eos discumbere ad prandium, Tobia dixit, Hic ego hodie non manducabo neque bibam, nisi prius petitionem meam confirmes, e promittas mihi dare Saram filiam tuam quo audito verbo Raguel expavit siens quid venerit illis septem viris qui ingressi sunt ad eam et timere cepit ne forte et huic similiter contingeret et cum nutaret et non daret petenti ullum responsum dixit ei angelus noli timere dare eam isti quoniam huic timenti deum debetur coniux filia tua propteria alius non potuit habere illam tung dixi draguel non dubito quod deus preces et lacrimas meas in conspectu suo admiserit et credo quoniam ideo fecit vos venire ad me ut ista coniungeretur cognationi sue secundum legem Moisi et nunc noli dubium gerere quod tibi eam tradam et apprehendens dexteram filiae sue dextere tobie tradidit dicens Deus Abram et Deus Isaac et Deus Jacob vobiscum sit et ipse coniungat vos impleatque benedictionem suam in vobis et accepta carta, fecerunt conscriptionem coniugi. Et post hac epulati sunt, benedicentes Deum. Vocavitque Raguel ad se annam uxorem suam, et precepit ei ut prepararet alterum cubiculum, et introduxit iluc saram filiam suam, et lacrimata est. Dixitque ei, forti animo esto, filia mea, Dominus celi ded tibi gaudium pro tedio quod perpessa es. Caput octavum. Posquam vero cena verunt, introduxerunt juvenem ad eam. Recordatus itaque Tobias sermonum angeli, protulit de casidili suo partem iecoris, posuitque eam super carbones vivos. Tunc Raphael angelus, apprehendit daemonium et religavit illud in deserto superioris Aegypti. Tunc hortatus est virginem Tobias dixitque ei, Sara exurge et deprecemur Deum hodie et cras et secundum cras quia his tribus noctibus Deo iungimur tertia autem transacta nocte in nostro erimus coniugio filique quippe santorum sumus et non possumus ita coniungi sic ut gentes quae ignorant deum surgentes autem pariter instanter orabant ambo simul ut sanitas daretur eis dixique tobias domine deus patrum nostrorum benedicant te celi et terre mareque et fontes et flumina et omnes creaturae tue quae in eis sunt tu fecisti adam de limo terre dedistique ei adiutorium evam et nunc domine tu scis quia non luxurie causa accipio sororem meam coniugem sed sola posteritatis dilectione in qua benedicatur nomen tuum in saecula saeculorum dixit quoque Sara miserere nobis domine miserere nobis et consenescamus ambo pariter sani et factum est circa pullorum cantum accersiri iusid raguel servos suos et abierunt cum eo pariter ut foderent sepulcrum dicebat enim ne forte simili modo e venerit quo et ceteris illis septem viris qui sunt ingressi ad eam cumque parassent fossam reversus raguel ad uxorem suam dixit ei mitte unam de ancillis tuis et videat si mortuus est ut sepeliam eum antequam illucescat dies at illa misit unam ex ancillis suis quae ingressa cubiculum reperit eos salvos et incolumes secum pariter dormientes et traversa habit bonum nuntium et benedixerunt dominum raguel videlicet et anna uxoreius et dixerunt benedicimus te domine deus israel quia non contigit quam admodum putabamus fecisti enim nobiscum misericordiam tuam et exclusisti a nobis inimicum persequentem nos misertus es autem duobus unicis fac eos domine plenius benedicere te et sacrificium tibi laudis tue et sue sanitatis offerre ut cognoscat universitas gentium quia tu es deus solus in universa terra statinque precepit servis suis raguel ut replerent fossam quam fecerant priusquam elucesceret uxori autem suae dixit ut instrueret convivium et prepararet omnia quae in cibo serant iter agentibus necessaria duas quoque pingues vacas et quatuor arietes occidi fecit et parari epulas omnibus vicinis suis cum tisque amicis et adiuravit raguel tobiam ut duas hebdomadas moraretur apud se de omnibus autem quae possidebat raguel dimidiam partem dedit tobie et fecit scripturam ut pars media quae supererat post obitum eorum tobie dominio deveniret caput nonum tunc vocavit tobias angelum ad se quem quidem hominem existim abat dixitque ei azaria frater peto ut auscultes verba mea si me ipsum tradam tibi servum non ero condignus providentiae tue tamen obsegrote ut assumas tibi animalia sive servitia et vadas ad gabellum in rages civitatem medorum redasque ei chirographum suum et recipias abeo pecuniam et roges eum venire ad nuptias meas Sis enim ipse quoniam numerat pater meus dies et si tardavero una die plus contristatur anima eius et certe vides commodo adiuravit me Raguel cuius adiuramentum spernere non possum tunc Raphael assumes quatuor ex servis Raguelis et duos camelos in rages civitatem medorum perrexit et invenies gabellum reddidit ei qui hierographum suum et recepit abeo omnem pecuniam indicavitque ei de tobia filio tobie omnia quae gesta sunt fecitque eum secum venire ad nuptias cumque ingressus esset ad homo raguelis invenit tobiam discumbentem et exiliens osculati sunt se invicem et flevit gabelus benedixit quo deum et dixit benedicat te deus israel quia filius es optimi viri et iusti et timentis deum et elemosinas facientis et dicatur benedictio super uxorem tuam et super parentes vestros et videatis filios vestros et filios filiorum vestrorum usque in tertiam et quartam generationem et sit semen vestrum benedictum a Deo Israel qui regnat in saecula saeculorum cumque omnes digissent amen accesserunt ad convivium sed et cum timore domini nuptiarum convivium exercebant caput decimum cum vero amoras facere Tobias causa nuptiarum sollicitus erat pater eius Tobias dicens putas quare moratur filius meus aut quare detentus est tibi putasne gabelus mortus est et nemo reddet illi pecuniam cepit pitautem contristari nimis ipse et anna uxor eius cum eo ecce perunt ambo simul flere, eo quod die statutu minime reverteretur filius eorum ad eos. Flebat igitur mater eius irremediabilibus lacrimis, atque dicebat, heu, heu me, fili mi, ut quid te misimus peregrinari, lumen oculorum nostrorum, baculum senectutis nostre, solatium vitae nostre spem posteritatis nostre omnia simul in te uno habentes te non debuimus dimittere a nobis cui dicebat tobias tace et noli turbari sanus est filius noster satis fidelis est virille cum quo misimus eum illa autem nullo modo consolari poterat sed quotidie exiliens circumspiciebat et circuibat via somnes per quas spes remeandi videbatur ut procul videre teum si fieri posset venientem at vero raguel dicebat ad generum suum mane hic ed ego mittam nuntium salutis de te ad Tobiam patrem tuum, cui Tobia sait, ego novi quia pater meus et mater mea modo dies computant, et cruciatur spiritus eorum in ipsis, cumque verbis multis rogaret raguel Tobiam, et ille eum nulla ratione velle taudire, tradit ei saram et di medium parte omnis substantiae suae in pueris in puellis in pecudibus in camelis et in vacis et in pecunia multa et salvum atque gaudentem di eum teum a se dicens angelus domini sanctus sit in itinere vestro perducatque vos in columes et inveniatis omnia recte circa parentes vestros et vidiant oculi mei filios vestros priusquam moriar et apprehendentes parentes filiam suam osculati sunt eam et dimiserunt ire monentes eam honorare soceros diligere maritum regere familiam gubernare domum et se ipsam irreprehensibilem exhibere. Caput undecimum. Cunque reverterentur per venerunt at caran, quae est in medio itinere contra Niniven, undecimo die. Digsitque Angelus, Tobia frater, sis quem malmodum reliquisti patrem tuum, si placet itaque tibi, precedamus et lento gradu sequantur iter nostrum familie simul cum coniuge tua et cum animalibus cumque hoc et ut irent dixit Raphael ad Tobiam tolle tecum ex felle piscis erit enim necessarium tulit itaque Tobias ex felle illo et abierunt Anna autem sedebat secus viam quotidie in supercilio montis, unde respicere poterat de longinquo, et dum ex eodem loco specularetur adventum eius, vidi longe et illico agnovit venientem filium suum, currensque nunciavit viro suo dices, ecce venit filius tuus, dixitque quo Raphael ad Tobiam at ubi introieris domum tuam statim ad ora dominum deum tuum et gratias agens ei accede ad patrem tuum et osculare eum statinque linii super oculo eius ex felle isto piscis quod porta stecum sia senim quoniam mox aperientur oculi eius et videbit pater tuus lumen celi, et in aspectu tuo gaudebit. Tunc precocurrit canis qui simul fuerat in via, et quasi nuncius adveniens, blandimento sue caude gaudebat, et consurgens cecus pater eius, cepit offendens pedibus currere, et data manu puero occurrit ovviam filio suo et suscipiens osculatus est eum cum uxore sua, et ceperunt ambo flere pre gaudio. Cunque adorassent Deum et gratias egisent, concederunt. Tunc sumens Tobias de felle piscis li nivit oculos patris sui, et sustinuit quasi dimidiam fere oram, et cepit al bugo ex oculis eius, quasi membrana ovi egredi quam apprehendens tobias traxit ab oculis eius statinque visum recepit et glorificabant deum ipse videlicet et uxoreius et omnes qui sciebant eum dice batque tobias benedico te domine deus israel quia tu castigasti me et tu salvasti me et ecce ego video tobiam filium meum. Ingressa est etiam post septem dies sara uxor filii eius, et omnis familia sana, et pecora, et cameli, et pecunia multa uxoris. Sed et illa pecunia, quam receperat agabelo, et narravit parentibus suis omnia beneficia Dei, quae fecisset circa eum per hominem qui eum duxerat. Venerunque Achior et Nabath con sobrini Tobie gaudentes ad Tobiam, et congratulantes ei de omnibus bonis quae circa illum ostenderat Deus, et per settem dies epulantes omnes cum gaudio magno gavisi sunt. Caput duodecimum Tunc vocavit ad se Tobias filium suum dixitque ei, quid possumus dare viro histi santo, qui venit tecum? Respondes Tobias, dixit patri suo, Pater, quam mercedem dabimus ei? aut quid dignum poterit esse beneficii seius, me duxit et reduxit sanum, pecuniam a gabelo ipse recepit uxorem ipse me habere fecit et daemonium abea ipse compescuit gaudium parentibus eius fecit me ipsum a devoratione piscis eripuit te quoque videre fecit lumen celi et boni somnibus per eum repleti sumus quid illi ad hac poterimus dignum dare sed peto te pater mi utroges eum si forte dignabitur medietatem de omnibus quae allata sunt sibi assumere. Et vocantes eum pater scilicet et filius tulerunt eum in partem, et rogare ceperunt ut dignaretur dimidiam partem omnium quae attulerant acceptam habere. Tunc dixit eis occulte, benedicite Deum Celi, et coram omnibus viventibus confitemini ei, quia fecit vobiscum misericordiam suam etenim sacramentum regis abscondere bonum est opera autem dei revelare et confiteri honorificum est bona est oratio cum iejunio et elemosina magis quam thesauros auri recondere quoniam elemosina a morte liberat et ipsa est quae purgat peccata et facit in venire misericordiam et vitam aeternam. Qui autem faciunt peccatum et iniquitatem, hostes sunt animae sue. Manifesto ergo vobis veritatem, et non abscondam a vobis occultum sermonem. Quando orabas cum lacrimis, et sepeliebas mortuos, et adere linquebas prandion tuum, et mortuos abscondebas per diem in domo tua, et nocte sepeliebas eos, ego optuli orationem tuam domino. Et quia accettus eras Deo, necesse fuit ut tentatio probaret te. Et nunc misit me dominus ut curarem te, et saram uxorem filii tui a demonio liberarem. Ego enim sum Raphael, angelus unus exceptem qui ad stamus ante dominum cumque haec audissent turbati sunt et trementes ceciderunt super terram in faciem suam dixitque eis angelus pax vobis nolite timere et enim cum essem vobiscum per voluntatem Dei eram, ipsum benedicite et cantate illi, videbar quidem vobiscum manducare et bibere, sed ego cibo invisibili, et potu qui ab hominibus videri non potest utor. Tempus est ergo ut revertar ad eum qui me misit. Vos autem benedicite deum, et narrate omnia mirabilia eius. et cum hec digsisset, ab aspectu eorum ablatus est, et ultra eum videre non potuerunt tunc prostrati per horas tres in faciem benedixerunt Deum et ex urgentes narraverunt omnia mirabilia eius. Caput tertium decimum. Aperiens autem Tobias senior o sum benedixit Dominum et dixit Magnus es Domine in aeternum et in omnia saecula regnum tuum quoniam tu flagellas et salvas deducis ad inferos et reducis et non est qui effugiat manum tuam confitemini domino filii israel et in conspectu gentium laudate eum quoniam ideo dispersit vos inter gentes quae ignorant eum ut vos retis mirabilia eius et faciatis sire eos quia non est alius deus omnipotens parater eum ipse castigavit nos propter iniquitates nostras et ipse salvabit nos propter misericordiam suam aspicite ergo quae fecit nobiscum et cum timore et tremore confitemini illi regenque saeculorum exaltate in operibus vestris ego autem in terra captivitatis mei confitebor illi quoniam ostendit majestatem suam in gentem peccatricem convertimini itaque peccatores et facite justitiam coram deo credentes quod faciat vobiscum misericordiam suam ego autem et anima mea in eo laetabimur benedicite dominum omnes electi eius agite dies laetitiae et confitemini illi Jerusalem civitas Dei castigavit te dominus in operibus manum tuarum confitere domino in bonis tuis et benedic deum saeculorum ut rea edificet in te tabernaculum suum et revocet a te omnes captivos et gaudeas in omnia saecula saeculorum luce splendida fulgebis et omnes fines terre adorabunt te Nationes ex longinquo ad te venient, et munera deferentes adorabunt in te dominum, et terram tuam in sanctificationem abebunt. Nomen enim magnum invocabunt in te, maledicti erunt qui contemser in te, et condennati erunt omnes qui blasfemaverint te, benedictique erunt qui edificaverint te tu autem laetaberis in filiis tuis, quoniam omnes benedicentur et congregabauntur ad dominum. Beati omnes qui diligunt te, et qui gaudent super pace tua. Anima mea benedic dominum, quoniam liberavit Jerusalem civitatem suam, a cuntis tribulationibus eius, dominus Deus noster beatus ero si fuerint reliquiae seminis mei avvidendam claritatem Hierusalem parte Hierusalem ex saphiro et smaragdo edificabuntur et ex lapide precioso omnis circuitus murorum eius ex lapide candido et mundo omnes plateae eius sternentur et per vicos eius alleluia cantabitur benedictus dominus qui exaltavit eam et sit regnum eius in saecula saeculorum supeream. amen caput quartum decimum et consummati sunt sermones tobiae et postquam illuminatus est tobias vixit annis quadraginta duobus et vidit filios nepotum suorum completis itaque annis centum duobus sepultus est honorifice in Ninive quinque aginta nanque et sex annorum lumen oculorum amisit sexagenarius vero recepit reliquum vero vitae suae in gaudio fuit e cum bono profectu timoris dei per rexit in pace in hora autem mortis suae vocabit ad se tobiam filium suum exceptem juvenes filios eius nepotes suos dixitque eis prope erit interitus Ninive non enim excidit verbum domini et fratres nostri qui dispersi sunt a terra Israel revertentur ad eam omnis autem deserta terra eius replebitur et domus dei quae in ea incensa est iterum redificabitur ibique revertentur omnes timentes deum et relinquent gentes idola sua et venient in Hierusalem et in habitabunt in ea et gaudebunt in ea omnes reges terre adorantes regem Israel audite ergo filii mei patrem vestrum servite domino in veritate et inquirite ut faciatis quae placita sunt illi et filiis vestris mandate ut faciant justitias et elemosinas ut sint memores dei et benedicant eum in omni tempore in veritate et in tota virtute sua nunc ergo filii audite me et nolite manere hic sed quacunque die sepelieritis matrem vestram circa me in uno sepulcro et exeo di rigite gressus vestros ut exeatis hinc video enim quia iniquitas eius finem dabit ei factum est autem post obitum matris sue tobias abscessit ex ninive cum uxore sua et filiis et filiorum filiis et reversus est ad asoceros suos invenique eos in columes in senectute bona et curam eorum gessit et ipse clausit oculos eorum et omnem hereditatem domus raguelis ipse percepit viditque quintam generationem filios filiorum suorum et completis annis non aginta novem in timore domini cum gaudio sepelierunt eum omnis autem coniatio eius et omnis generatio eius in bona vita et in santa conversatione permansit ita ut accepti essent tam deo quam hominibus et contis habitantibus in terra finis partis quinquagesime quartae